Davor Pejić je tehno guru. E, Dobar večer poštovani slušatelji, dobrodošli u program Radije Sove. S vama su večeras vaš voditelj Ivica Pavičić i moja gošća Matea Markini koja je preko puta mene. Ona je dobila nagradu od Primorsko-Goranske županije i grada Rijeke za najbolju volonterku godinu, odnosno najaktivniju ako se ne varim, je tako? Točno tako. Čestitamo ti. Za početak ćemo malo otvoriti temu o tvojoj Erasmus razmjeni. Kada si to točno bila na Erasmus razmjeni? Razmjeni sam bila 2016. godine u poljskom gradu Torunju. Pa zapravo zanimalo me kako funkcionira studiranje u stranoj zemlji i može li se uistinu steći tako puno e, novog i nezaboravnog iskustva kao što govore ljudi koji su već prethodno bili na Erasmusu. Zašto si se baš odlučila za Torunj? Pa zato što sam htjela vidjeti Poljsku, a Torunju iz razloga što smo me zanimali oni manji gradovi, toliko nerazvikani kao što Varšava ili Gdańsk. Da li si ti imala kakvih problema kad si se prijavljivao na svoju Erasmus razmjenu? Ne, na samoj prijavi ne. Ali recimo zapreka koju sam si sama stvorila kao bila je ta što su predavanja bila na poljskom, Dobro. a ne na engleskom jeziku, ali mi se opet to činilo zanimljivije mi to studiranje na jeziku koji nije toliko učestalo. Kako ti to iskustvo bilo? Odlično, jer se jezik tako puno brže nauči i puno je sve prirodnije. Kad učite gore jezik i kulturu s njihovog prostora, onda e, vam to više znači nego kad vam ovdje netko govori o tome kako je tamo. Znam iz naših razgovora da se ti sustra s nekim zaprekama početkom svoje razmjene, a i vjerujem tijekom svoje razmjene, pa reci nam koje su to zapreke bile i kako si ih premostila. Prvo najveći problem ne samo meni nego i ostalima koji su dolazili iz drugih europskih zemalja bilo je to što Poljaci ne znaju niti jedan drugi jezik osim poljskog i onda zapravo nismo znali kome se kada obratiti mhm. za nekakve službe tipo za zdravstvo kad je nekom bilo loše ili ne znam napraviti putnu kartu bilo šta tako, ali smo onda bi se znali obratiti svojim profesorima nešto pa bi nam oni tu pomogli. Koje su najpozitivnije strane tvoje Erasmus razmjene? Ono što ću cijeli život nositi vjerojatno to što sam stekla puno poznanika i kako bi se reklo prijatelja do groba. Bilo je to razdoblje za pamćenje zaista, da ono često se tamo <laughs> poželi i vratiti. To je jedno iskustvo koje ćete doslovno nositi cijeli život sa sobom. I... Koje su to neke negativne ili ajmo reći neke izazovi s kojima si se suočila na Erasmus razmjeni Poljskoj? Na samoj razmjeni kao razmjeni što se tiče ovog na fakultetu apsolutno ništa nije bilo negativno. Jedno što je uvijek, uvijek zapravo malo je diskutabilno, to je odnos e, domaćih ljudi prema vama. Kako smo uočili da kod nas baš ne gledaju s nekakvim odobravanjem, ne smo i ipak bi tamo bili stranci u tom gradu. Ozbiljno? Da, onako, bilo je baš onako skupine ljudi koji su bili jako neugodni prema nama i čak nam se dogodilo jedno razbojstvo. Svi smo završili na policiji davati izjave, a zapravo nismo imali pojma niti što se dogodilo. Ali na kraju sve je dobro završilo. Sve dobro završilo. Da li si putovala kroz Poljsku? Da, e, vozili su nas i na izlete to je super. Da. Prvi nam je bio Gdansk, koji je na nekih dva sata udaljenosti. Bili smo i u Krakovu, u Varšavi, Bizgošću. Baš su se trudili da nam pokažu cijelu zemlju. Ne samo ovaj kao jedan dio zemlje, nego kompletno cijelu. Isto tako mi smo tamo imali prilike učiti o njihovoj povijesti i književnosti, sociologiji, i politici. To je jako lijepo od njihove strane da su biti da sam pokazali cijelu svoju zemlju. Što si naučio o sebi nakon svoje razmjene, a da prije početka nisi znao? Čuo sam to da se znam snaći u kriznim situacijama, da sasvim ok funkcioniram i bez roditelja, e, da novac nije najbitniji najbitnija stvar na svijetu i da kad nekog želiš razumjeti da ćeš ga zaista razumjeti. Naprimjer, nama te jezične barijere nisu bili nikakav problem. Mi smo svi željeli pričati. Iako je bilo jako puno ljudi koji uopće nisu znali niti poljski niti engleski, mhm. ali su svi su željeli komunicirati. Držali smo se kao jedno veliko pleme onako. Znači vrijedi ono što se kaže na Erasmusu da kad poznaš nove ljude da su svi otvoreni, da su svi spremni pomoć, da se svi držite kao jedna velika obitelj. Apsolutno ne mislim smo mi više manje svi došli iz istog razloga. Svi smo došli tu nešto naučiti, svi smo došli pokazati ono što znamo, došli smo podijeliti svoje kulture jedni s drugima i mislim upoznati Europu, kad gledate, to je puno bilo kulture na jednom mjestu. Mislim da je to i biti krajnji cilj i misija i vizija Erasmusa. E, što bi ti savjetovao studentima koji imaju namjeru ići na Erasmus, a odlučni su? Iz osobnog iskustva, studenti ako stvarno imate želju, viziju, novaca, volje, idite. Znači bez daljeg razmišljanja idite, nećete požaliti, a vratit ćete se sa nezaboravnim iskustvom i stvarno nema potrebe ni za kakvim strahom. Studenti, ako želite, slobodno poslušajte Matejn savjet i odučite se na taj korak da odete van i da razbijete te neke svoje barijere i da napredujete u životu. Idemo na kratku pauzu. Matea, reci nam koja je tvoja glazbena želja? Pa ja bih poslušala Wind of Change, mislim da je to jako prigodno. Od Scorpionsa? Tako je. Dragi slušatelji, ostanite s nama i dalje. Poštovani slušatelji, evo nas natrag u programu Radija Sove. Nadamo se da ste i dalje s nama i da, uživate. S nama je i dalje Matea Markini, studentica Filozofskog fakulteta. U prvom boku pričali smo o njezinoj Erasmus razmjeni i cijelokupnom iskustvu, kako je to nje sve prošlo, koje utiske stekla i što je sve naučila. sada ćemo u drugom boku popričati o njezinim silnim volonterskim iskustvima. Pa Matea, ako što sam u početku naveo, ti si primila nagradu za volonterku godine od strane Primorsko-goranske županije i grada Rijeke. Kakav je osjećaj primiti takvu nagradu? Pa zbog toga sam se osjećala zaista zahvalnom i presretnom. Evo. Meni je iskreno drago da nekome iz grada i županije stalo toga da se na neki način oda priznanje osobama koje daju svoje slobodno vrijeme i volju da pomognu drugima, da pritom ne traže ništa za uzrat. Koji je tvoj najveći poriv, odnosno motiv za volontiranje? E, motiv mi je taj što se na taj način e, pruža prilika da radim, odnosno nauči neke vještine koje nisu tako baš lako dostupne u našoj okolini. Iz nekog razloga još uvijek na društvu ne postoje potrebe da se one kao takve podignu na profesionalnu razinu. Ja nam se tu zapravo pruža odlična prilika da radim nešto što volim. Da samo spomenem e, neka od volontiranja na kojima si sudjelovala. Dakle, volontirala si na Europskom prvenstvu do 17 godina, na Homositeču, e, na Liburnikonu, Rikonu. Reci nam ako sam jako je zaboravio. Volontiram i u osnovnoj školi Škurinje kao asistent za pomoć pri nastavi i radu sa romskom djecom, u udruzi Portička teta pričalica, u fakultetskoj knjižnici te udruzi studenta kroatistike idiom. Kako stigneš sve to uskladiti? Pa zapravo napravim si dobar raspored i onda se apsolutno sve stigne. Nekakav optimalni omjer bi bio e, dva sata dnevno i onda svaki zapravo dan. svaki dan da, pa nekad do nedelje. Znači onda... biti cijeli tjedan Volontiraš tako svaki mjesec. Točno tako. Jako pohvalno od tebe. Po tom osobnom mišljenju koje je neko tvoje najdraže volontiranje na kojem si sudjelovao? Najdraže, da to je malo teško Najzabavnije. pitanje. E, možda ono na Liburnikonu, jer smo za vrijeme pripreme same te trodne konvencije, mi volonteri i organizatori ne na pet dana, znači mhm. dok pripremamo školu i, cijeli program, te dođe do svakojakih simpatija kritičnih situacija, to je možda nekako najučestalije. Zašto ti osobno misliš da se isplati volontirati? Pa prvenstveno zbog stjecanja novih iskustva i poznanstava, a nekako je možda opće prihvaćeno da je činiti dobro i humano uvijek poželjno. Mislim da ne možete time pogriješiti, a svakako ste na dobitku. Meni je uvijek drago se posjetiti na neke tu trenutke koje sam prava volontirajući. Pa, što si konkretno naučila od jednog ili više volontiranja na kojima si sudjelovala i doprinjela svojim trudom i zalaganjem? Naučila sam koliko je zahtjevno organizirati i realizirati na kraju krajeva veliki konvencije znanstvene fantastike kao što su Liburnikon i Rikon i koliko je količinu odgovornosti potrebno pokazati kako bi se prošlo kao najboljem redu. Također sam naučila na koji način pravno postupati s djecom sa svim oblicima posebnih potreba. Mislim da to nije nešto što iskustvo koste za cijeli život. Nadamo se da ćeš i dalje volontirati u tokom kapacitetu. Ti si studentica treće godine filozofskog fakulteta, članica udruge studenta kroatistike i diom. Kako si zadovoljna s svojim sadašnjim studiranjem? Ja sam stvarno zadovoljna sa svojim studiranjem i namjeravam ovdje zapravo nastaviti sa diplomskim studijem. Meni na kroatistici stvarno, stvarno super. Prije filozofsko ti si studirala... Na veleučilištu telematiku. I reci nam zašto si se odlučila prebaciti na filozofski? Zato što sam bila, priznaj, malo ljubomorna na sve te ljude koji kao mogu studirati kroatistiku, a ja sam na telematici. Mislim, tematika je super, ali mi je kroatistika ipak prva ljubav i onda sam na kraju ipak onako odlučila odustati od telematike, a koje se možda neko vremenu ipak i vratim. Ali sad kad sam na kroatistici, sad sam konačno ispunio svoje želje i sad, sad sam svoj na Da planiraš otići na neku drugu razmjenu? Pa nadam se da ću kroz ove dvije, tri godine nekako iskombinirati još po neki Erasmus, neku Austriju, Slovačku ili Estoniju, a ostalo što već život donese. Koja je tvoja poruka studentima, odnosno slušateljima? Evo, poručila bi svim kolegama, studentima i onim nestudentima koji nas slušaju da se okušaju na različitim područjima kao što su razmjene učenika ili volontiranje, jer možda baš tamo negdje otkriju neke vještine ili afinitete za koje nisu ni znali da oni zapravo posjeduju. Eto, dragi slušatelji, to bi bilo sve od vašeg voditelja Vice Pavičića i naše gošće Mateja Markini. Mateja, hvala ti što si došla, što si bio naša gošća večeras. Hvala vama na pozivu. Ostanite u programu Radija Sove i do slušanja. Davor Pejić je tehno guru.